Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Drugi je studenoga 1918. godine, nekoliko je minuta prije ponoći. Car je kralj Karlo I prihvatio je uvjete primirja koji su tanačeni u Vili Đusti, ladanskom imanju na kojemu je talijanski vrhovni zapovjednik general Armando Diaz smještao svoje goste. Uvjeti primirja utanačeni u toj vili bili su zapravo kapitulacija. Uvjete primirja dogovorili su vojnici. Niti jedan predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, koje je bilo ključno u ulasku Austro-Ugarske u rat u srpnju 1914. nije došao niti blizu pregovora. I car i kralj Karlo je kalkulirao. Na sve načine pokušavao imenovati prvog generala Artura Arca von Strausenburga, a onda i generala Hermana von Köveša za vrhovnog zapovjednika oružanih snaga carovine i kraljevine. Karlo je to radio kako njega ne bi zapala dužnost da zapovjeda vojskom koja je izgubila rat i bila prisilna prisiljena potpisati primirje. Dok se u Padovi dogovaralo o primirju, vojska caravine i kraljevine bila je u Rasulu. Bogdan Krizman u knjizi Prvi svjetski rat, hrvatsko-srpski politički odnosi, piše. Poražena austrougarska vojska brzo se raspadala. I prije nego što je formalno bilo zaključeno primirje u Padovi, vojnici su se masovno žurili kući i to kako s jugozapadne, tako i s jugoistočne fronte. Zeleni kader plijenio je posud oko Zagreba. Prolazili su vlakovi s mnoštvom vojnika u raznim pravcima. Vraćali su se i ratni zarobljenici, a i zelenokaderaši svojim kućama. Puškaralo se noću po Zagrebu i provinciji, a gotovo nitko više nije htio služiti vojsku. Svima je ratovanja bilo preko glave i svi su htjeli samo kući. Država Slovenaca, Hrvata i Srba proglašena je 29. listopada 1918. godine u Zagrebu. Drugog studenog te godine pročelnik sekcije Narodnog vijeća za narodnu obranu Mato Drinković objavio je proglas o mobilizaciji ali na njega se nitko nije obazirao. Kako to piše Bogdan Krizman, vodeći ljudi države Slovenaca, Hrvata i Srba, prije svih Svetozar Pribičević, osjećali su da je sve u zraku. Zato su odlučili poduzeti sve kako bi uspostavili kontakt sa srpskom vladom i vrhovnom komandom. Ujedinjenje države Slovenaca, Hrvata i Srba s kraljevinama Srbijom i Crnom Gorom činilo se kao jedino rješenje koje je jamčilo kakvu takvu sigurnost. Prvog studenog srpska vojska oslobodila je Beograd činilo se da su srpska vlada i komanda blizu. Narodno vijeće osnovalo je delegaciju u sastavu dr. Laza Popović, dr. Bogdan Medaković i bojnik Dragutin Plemeniti Perko, koja je trebala stupiti u kontakt sa srpskom vladom i vrhovnom komandom. Delegacija iz Zagreba trebala krenuti 5. studenog. Bogdan Krizman ovako opisuje početak njezinog putovanja. Na glavnom kolodvoru u Zagrebu stajala je toga jutra kompozicija kojom je izaslanstvo trebalo oputovati. Sastojala se od lokomotive i tendera, salonskih kola, jednog otvorenog terenskog vagona za automobil koji su povezli sa sobom, te dva vagona za odred vojnika s dva mitraljeza. Vojnicima je komandirao jedan rezervni kapetan, inače u civilu profesor gimnazije, i krenuli su prema Sisku. Htio sam da se žurimo, piše sam Popović, pa da što prije stignemo na Savu, na granicu. Nismo znali na kom mjestu da se onda iskrcamo, ali mi se odlučili da žurimo. Osjećalo se u Zagrebu nešto nesigurno, neodređeno, nejasno i muklo. Od Siska smo išli mnogo pažljivije i sporije. S nama je pošao iz Zagreba jedan viši saobraćajni činovnik. Stajali smo na svakoj stanici i onda bi taj činovnik pregledao stanje stanice, izdavao naređenje za danje putovanje i o tome odmah obavještavao natrag u Zagreb. U brodu smo bili tek poslije podne, a u Vinkovcima kasno večer. U Šijicu stigli oko 22 sata, pa zatim pošli dalje. Kukujevci, pa napad Zelenog kadera, pa Martinci i negdje oko ponoći Sremska Mitrovica. Pored zelenog kadra, delegacija doktora Popovića izbjegavala i njemačke jedinice koje su još uvijek bile formalno u ratu. Za njemačke trupe primirje će stupiti na snagu tek 11. studenog. 6. studenog delegacija Narodnog vijeća došla je u Rumu i tamo se smjestila kod doktora Miladinovića. Tamo su primili vijest o još jednoj njemačkoj jedinici i odlučili su sići s pruge. Situacija je bila tako loša da su pribjegli i podmićivanju. Bogdan Krizman piše. No prije nego što su prošli, nagovorili su pred Rumom bataljun Čeha, bivših austrougarskih vojnika, 700 vojnika i desetak oficira, da uz novčanu nagradu idu kući preko Zagreba i da ondje ostanu bar nekoliko dana. Popović je naime dobro znao da novoj vlasti u Zagrebu trebaju što brže odredi redovne vojske. To je Popović povjerio Miladinoviću i tako su oni počeli pregovore s tim Česima, stavljajući im na raspolaganje lokomotivu kojom je izaslanstvo upravo stiglo iz Zagreba, a praznih je vagona u Rumi u tom času bilo koliko god srce poželi. Od njih su zatražili samo to da putuju kući preko Zagreba i da tamo ostanu bar nekoliko dana. Računali su, kako priznaje sam Popović, da bi se dotle mogao zavesti red ili bi netko drugi pritekao u pomoć. Međutim, taj bataljun Čeha pristajao je da ode kući preko Zagreba, ali je za Dangubu odlučno tražio oko 75 tisuća kruna. Popović i Miladinović sakupili su novce u Rumi i platili Česima, koji su se onda ukrcali na vlak i krenuli prema Zagrebu. Popović i njegova delegacija prešli su Savu kod Klenka. Na desnoj obali sreli su potpukovnika Đorđevića, zapovjednika drugog konjaničkog puka srpske vojske. Potpukovnik ih je uputio u Šabac. Srpska vlada bila je ili u Kruševcu ili u Nišu, a vrhovna komanda u Kragujevcu. Nakon Šapca Popović i delegacija otišli su u Valjevo, gdje su bili primljeni u štabu konjaničke divizije. Tamo im je priređen banket. Put delegacije Narodnog vijeća odužio se. Kod Obrenovca im je na automobilu Kojim su putovali pukla guma. Doktor Popović telefonom je razgovarao sa zapovjedništvom Prve srpske armije koja je već bila u Beogradu i zatražio je novi automobil, jer onaj koji su dovezli iz Zagreba više nije bio u voznom stanju. U međuvremenu se delegaciji pridružio i Valerijan Pribičević, brat Svetozara Pribičevića. U Beograd je delegacija Narodnog vijeća stigla 8. studenog, tri dana nakon što su krenuli iz Zagreba. Primio ih je zapovjednik prve srpske armije vojvoda Petar Bojović. Sljedećeg dana Popovića i Pribičevića primio je regent Aleksandar, koji je tek stigao u Beograd. Bojnik Perko održavao je kontakte s predstavnicima Srpske vrhovne komande. Perko se onda s Aleksandrom susreo 10. studenog. Bogdan Krizman piše. Regent ga je primio i počeo razgovor ovako. Vi ste izaslanik Narodnog vijeća u Zagrebu, te mi imate javiti posljednje vojne i političke događaje i priopćiti želje vaše vlade. Perko je Aleksandru izložio ono isto što je u pismenoj formi već bio predao Bojoviću i Aleksandar je na to odgovorio da su im želje u pogledu Srijema i Istočne Slavonije već ispunjene. Kad se Perko vrati u Zagreb, neka javi vijeću da će im on, regent, sa svim silama pa bilo i s nekoliko divizija biti na usluzi i neka samo izraze želju da će im sve što ima da se što prije preurede. I to im stavlja na raspolaganje tako da sami raspolažu prema uviđavnosti, jer znaju bolje od njih iz Srbije kada i gdje da upotrijebe srpske oružane snage. Perko mu je na tim riječima zahvalio, a onda je spomenuo rijeku, Talijane, incident sa zastavama, iskrcavanje talijanskih trupa u Istri i Sjevernoj Dalmaciji. Za vrijeme dok je Popovićeva delegacija bila u Beogradu pokazale su se pukotine u savezništvu između države Slovenaca, Hrvata i Srba te Kraljevine Srbije. Na primjer, ministar u vladi Srbije, dr. Momčilo Ninčić, požalio se Popoviću da srpska vlada ima problema s Jugoslavenskim odborom i njegovim predsjednikom Antom Trumbićem, koji nije dobro surađivao s predsjednikom srpske vlade Nikolom Pašićem. Delegati su Ninčiću rekli da će uskoro Narodno vijeće vjerojatno oduzeti Jugoslavenskom odboru mandat da ga predstavlja u javnosti. Popović je za vrijeme svoje misije i prekoračio ovlasti, što je priznao 12. studenog, kada se delegacija vratila u Zagreb. Bogdan Krizman piše. Popović je sastavio o misiji i pismeni završni izvještaj upućen Narodnom vijeću SHS u Zagrebu. U njemu on otvoreno priznaje da je prekoračio primljenu instrukciju. Kao što je poznato, navodi on u tom izvještaju, moja se misija sastojala u tome da nađem kontakt i stupim u kontakt sa srpskom vladom i da od srpske vlade prema pismenoj noti Narodnog vijeća tražim vojničko zaposjednuće i osiguranje naše zemlje, počam od linije Osijek-Šamac pa na istog do Zemuna. Ja sam prekoračio punomoć utoliko što sam tražio da srpska vlada neodložno pošalje vojsku i na rijeku na ustuk Talijanima, te sam dalje zatražio da srpska vlada pošalje svoje čete što prije u Bačku, Banat i Baranju, te Međimurje. Najposlije tražio sam da srpska vlada pošalje jake vojničke odrede u Ljubljanu i Zagreb na raspoloženje Narodnom vijeću. Svi ovi događaji od 2. do 12. studenog, od potpisivanja primirja sila Antande sa Austrugarskom do povratka delegacije koju je vodio dr. Laza Popović, pokazali su nekoliko važnih stvari. Prvo, kako to piše Bogdan Krizman, da je vlada Narodnog vijeća države Slovenaca, Hrvata i Srba bila na glinenim nogama. Drugo, da u Narodnom vijeću postoji spor oko načina ujedinjenja s Kraljevinom Srbijom. I treće, da je možda više od prodora Talijana Narodno vijeće ustrašeno mogućnošću da u tek proglašenoj državi Slovenaca, Hrvata i Srba izbije revolucija. Bogdan Krizman piše. Jedna struja sastavljena pretežno od pripadnika Hrvatsko-srpske koalicije kojoj naginju predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Dalmacije i Slovenije, zagovara što brže zajedništvo. Druga kojoj srči kućine Starčevićanci, Pavelić, Barac, Hrvoj, Drinković i drugi, pojačani Radićem i Lorkovićem, a koja je u tom kardinalnom pitanju hladnija, opreznija i rezerviranija, spremna da to pitanje sa stotinu razloga tretira dilatorno. Međutim, tih dana 18. u vijeću i njegovu središnjem odboru sve više prevladava utisak da čitav poredak u toj novoj, a privremenoj državi SHS, njena armatura i vrhovi počivaju na glinenim nogama. Strah građanstva od revolucije i bolševičkog primjera u Rusiji pljačke, nemira, zelenog kadera i bolševizma na terenu, kao i očita neodređene i politički neformulirane želje masa za novim životom i boljom sutrašnjicom, proplamsa i pobune i akcija protiv gospoštije, vlastelina, veleposjednika, seoskih trgovaca i imućnih uopće, sve to samo pojačava takva raspoloženja kod građanskih političara u odboru, gdje već od osnivanja Narodnog vijeća i onako zasjeda velik broj pripadnika koalicije, koji su već od samog početka za bezuvjetno i što brže ujedinjenje sa sa Srbijom, članicom pobjedničkog bloka saveznika. Narodno vijeće tek proglašene države Slovenaca, Hrvata i Srba nije imalo veliki manevarski prostor. Vodstvo zemaljske vlade u Dalmaciji na čelu s pravašima Ivom Krstaljem i Josipom Smodlakom jasno je Narodnom vijeću izreklo ovaj ultimatum. Ili će se učiniti brzi i odlučni korak u pravcu državnog ujedinjenja našeg naroda ili će to ujedinjenje proglasiti Dalmacija na svoju ruku. Tom se ultimatumu pridružila i zemaljska vlada Bosne i Hercegovine. Razgovori koji su trebali dovesti do ujedinjenja nisu mogli trajati u nedogled. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar Novog lista. Zapravo ti razgovori kreću tako da se u Ženevi vode pregovori koji će završiti ženevskom deklaracijom. Pregovori su vođeni od 6. do 9. studenog 1918. godine. Na tim pregovorima su sudjelovali predstavnici Narodnog vijeća države SHS koje je predvodio Korošec kao predsjednik Narodnog vijeća predstavnici Jugoslavenskog odbora koje je vodio e, Trumbić kao predsjednik vlade Kraljevine Srbije, na čelu naravno s Pašićem i predstavnici opozicije e, opozicije srpske. U tom trenutku, dakle 9. E, studnog, oni potpisuju deklaraciju i ta deklaracija je zapravo bila u tom trenutku se činilo dosta ozbiljan poraz za Pašića koji je imao tu ideju ujedinjenja bez obzira koliko ono bilo teritorijalno veliko, ali koji je zapravo na neki način slijedio talijansku ideju ujedinjenja, dakle Srbija kao Piemont oko kojeg sve, sve uređuje i koji onda manje više sve diktira što i kako će izgledati u, u budućoj državi. Međutim, dokument koji je potpisan je jasno ukazivao na to da je država Slovenaca, Hrvata i Srba ravnopravna s kraljevinom Srbijom, pri ujedinjenju. Nadalje, o unutarnjem uređenju će odlučiti Ustavotvorna skupština koja će biti e, izabrana na demokratskim načelima, što znači da će se o tome hoće li država biti unitarna i centralizirana ili neće biti takva, dakle možda će biti federalna, će se tek odlučiti, dakle ne prethodno nego naknadno. Utvrđeno je formiranje zajedničke vlade koju su trebala činiti po tri člana srpske vlade i tri člana Narodnog vijeća a u djelokrug te vlade bi ušli zapravo samo vanjska politika, vojska i mornarica, a o svim unutarnjim poslovima dalje bi odlučivala sama tijela tih država, dakle vlada Kraljevine Srbije za teritoriji e, Kraljevine Srbije i Narodnog vijeća države SHS za e, teritoriji e, države SHS. Dakle, ideja je bila da bi prilikom ujedinjenja bila uspostavljena ravnopravnost ta dva dijela koja se ujedinjuju, a to naravno nikako nije odgovaralo ni Pašiću, a ni regentu Aleksandru, ni Srpskoj vladi. Taj dokument je posljedica određenog francuskog pritiska u tom trenutku, međutim vidjet ćemo u sljedećih nekoliko tjedana, ali događaje su se veoma brzo ovaj, odvijali i mijenjali, da će taj francuski pritisak nestati i da će zapravo francuska pristati uz ideje koje je zagovarala vlada Kraljevine Srbije i, i Pašić. London i Washington su tu dosta zapravo držali po strani. 26. listopada iz Beča su u Švicarsku otputovali Anton Korošec, predsjednik Središnjeg odbora Narodnog vijeća i predsjednik Jugoslavenskog kluba u Caravinskom vijeću Umiruće Austrugarske, dr. Gregor Žerjev, tajnik Jugoslavenskog kluba i Melko Čingrija, zastupnik u Caravinskom vijeću. Njihov cilj bio je upoznavanje sa situacijom, stupanje u kontakt s predstavnicima sila Antante i Jugoslavenskog odbora, kao i s predstavnicima srpske vlade. Prije svega su se Korošec, Žerja i Čingrija htjeli upoznati s odnosom koji je vladao između Jugoslavenskog odbora i Srpske vlade na čelu s Nikolom Pašićem. Izaslanici Narodnog vijeća smatrali su da su glasine o sukobu odbora i Srpske vlade preuveličane. Brzo su saznali da su one istinite i da između Jugoslavenskog odbora i Srpske vlade postoji veliki spor oko načina ujedinjenja. 5. studenog u Ženevu su stigli predsjednik Jugoslavenskog odbora koji je formalno predstavljao Narodno vijeće o vanjskim poslovima Ante Trumbić i predsjednik srpske vlade Nikola Pašić. Anton Korošec kao i predstavnici srpske opozicije već su bili u Ženevi. 6. studenog u 10 sati počeo je prvi plenarni sastanak. Tako je počela Ženevska konferencija koja će potrajati do 9. studenog i na kojoj će biti usaglašena deklaracija koja je počinjala ovim riječima. Zajedničkim naporom savezničkih naroda i Sjedinjenih država Amerike, snagom naroda Srba, Hrvata i Slovenaca, slomljene su na bojnim poljima i na moru sve nasilne prepreke njegovom ujedinjenju. Predstavnici vlade Kraljevine Srbije i skupštinskih političkih grupa, predstavnici Narodnog vijeća u Zagrebu, predstavnici Jugoslavenskog odbora u Londonu, sakupljeni u Ženevi, gradu Slobode, sretni su što mogu jednodušno, svečano i pred cijelim svijetom konstatirati svoje ujedinjenje u državu Srba, Hrvata i Slovenaca. Današnjim danom i ovim aktom nova država se pojavljuje i prikazuje kao jedna nedjeljiva državna cijelina i član društva slobodnih naroda, nema više granica koje su nas razdvajale. Nakon tih riječi Ženevska deklaracija regulirala je odnos između Narodnog vijeća i srpske vlade, kao i osnivanje zajedničke vlade. Taj dokument je potpisan, međutim taj dokument nikada nitko nije ni potvrdio, ni ratificirao, a sam Pašić je, čimo se ukazala prva prilika, povukao svoj potpis s tog dokumenta, što je, imamo li na umu i misiju potpukovnika Dušana Simovića u Zagrebu, bilo sasvim jasno, sasvim jasan znak da će se ujedinjenje provesti, ali po drugačijim osnovama. Odluka o ujedinjenju je na koncu zapravo donesena 24. studenog. Ona je samo tehnički provedena 1. prosinca 1918. godine na sjednici Narodnog vijeća u Zagrebu, jer se imati na umu mnogo širi kontekst u kojem se našla država Slovenaca, Hrvata i Srba. Dakle, to je bila nepriznata država, to je bila država koja nije imala vojsku, to je imala država koja je imala ogromnih problema sa kraljevinom Italijom. Veoma je zanimljiv recimo zagrebački tisak iz studenoga 1918. godina s naslovnica izbija doslovce oduševljenje Srbijom i golemi strah od Italije, jer Italija i italijanska vojska idu po obali i uzimaju grad za gradom. Oni su već 6. studenoga su se iskrcali u Šibeniku. Osim toga, to Narodno vijeće koje je u Zagrebu, ono, objektivno govoreći, malo izvan Zagreba, malo toga kontrolira. 24. su oni donijeli odluku kakvu su donijeli, a 25. je održana recimo Novosadska skupština u kojem je bilo odlučeno da se zapravo Južna Ugarska, odnosno Vojvodina, prisjedinje sa Kraljevinom Srbijom. 26. studenog je održana Podgorička skupština u Kraljevini Crnoj Gori. Odlukom te skupštine je zapravo zbačena dinastija Petrovića i što je zapravo fascinantno poništena je, u potpunosti je poništena država i državnost e, Crne Gore i ona je priključena, priserenjena na Kraljevini Srbiji. Veliki pritisak je išao iz e, Dalmacije i iz Bosne i Hercegovine i to prije 24. studenoga da se hitno i žurno odluči o ujedinjenju sa Kraljevinom Srbijom jer ako Zagreb, dakle ako Narodno vijeće u Zagrebu o tome neće hitno odlučiti, onda oni zadržavaju e, mogućnost da samostalno odluče o tome. To je imamo li na umu dubok talijanski prodor na istočnu obalu Jadrana i strah od e, tog prodora zapravo nije neočekivano. 31. listopada 1918. godine Središnji odbor Narodnog vijeća tek stvorene države Slovenaca, Hrvata i Srba donio odluku da se preuzme cijela Austro-Ugarska mornarica. Tog je dana i pročelnik sekcije za narodnu obranu Mato Drinković došao u Šibenik i zapovjedio da se na nekoliko austrugarskih ratnih brodova u Šibenskoj luci izvjesi hrvatska zastava. Tako je bilo i na ostalim brodovima Austrougarske mornarice. Mornari porijeklom iz zemalja koji su činile državu SHS trebali su ostati u posadi brodova. Ostali su pušteni kućama. Karlo I nije protiv takvih akcija imao ništa. On se je onako plašio revolucije koji bi po uzoru na Rusku mogli dignuti mornari Sila koja je brzo reagirala na te događaje bila Italija. Njezini diverzanti su prvog studenog potopili u Pulskoj luci nekadašnji zastavni brod Austrugarske mornarice, a nakon 31. listopada i zastavni brod mornarice države SHS Unitis. Kraljevini Italiji su sile Antante za ulazak u prvi svjetski rat londonskim tajnim ugovorom obećale velika područja na istočnoj obali Jadrana. Uvjeti primirja potpisanog u Vili Đusti u Padovi omogućili su Italiji da krene u zauzimanje područja obećanih londonskim ugovorom. Bogdan Krizman u knjizi Raspad Austro-Ugarske i stvaranje Jugoslavenske države piše. No kocke su već bile bačene daleko od njih, od Zagreba, Ljubljane i Sarajeva, od Splita i Pule, Jadranske obale i otoka, za konferencijskim stolom Savezničkog vrhovnog ratnog savjeta u Versaju. Tamo su 31. listopada sastavljali i prihvatili tekst ugovora o primjerju, što će ga opunomoćeni izaslanici Austrougarske vrhovne komande potpisati 3. studenoga u Padovi, sjedištu talijanske vrhovne komande. Pritom je talijanskoj strani pošlo za rukom da u tekst uđe odredba o demarkacijskoj liniji, liniji primjerja, do koje će se austrougarske snage morati povući, a ta se linija pokrivala s onom zacrtanom u tajnom londonskom ugovoru iz 1915. godine, što je imalo posve porazne posljedice. Potpisavši ugovor o primjerju u ime savezničkih i udruženih sila, talijanska je vrhovna komanda, smišljeno i planski, pristupila okupaciji onog područja što ga je Austrougarska po ugovoru morala napustiti. Već 3. studenog talijanska vojska ušla je u Trst. Sljedećeg dana talijanska vojska ušla je u Patiju. 5. studenog bila je u Puli, najvažnijoj luci Austrugarske mornarice. Talijanska torpiljarka uplovila je 4. studenog u Mali Lošinj, u Cresku luku 6. studenog uplovio je talijanski razarač. U luku grada Krka uplovila je talijanska flotila 15. studenog i iskrcala vojnike koji su počeli zaposjedati oto Krk. Rijeka je za Italiju predstavljala problem. Ona nije bila obuhvaćena demarkacijskom crtom, pa su u riječku luku drugog studenog prvi uplovili američki ratni brodovi. Sljedeći dan stigli su i francuski i britanski brodovi. Četvrtog studenog u Zadarsku luku uplovila je torpiljarka 55 AS koja je prevozila stotinjak talijanskih vojnika. Bio je to početak za posjedanje dalmatinskih gradova i otoka. Država Slovenaca, Hrvata i Srba nemoćno je gledala kako talijanske trupe zauzimaju istočnu obalu Jadrana. Što se hrvatskih političara tiče, oni su zapravo u tom trenutku svi bili za ujedinjenje. Recimo uzmimo na, na primjer Pravaše. Na kraju je adresu 1. prosinca regentu Aleksandru predao Ante Pavelić Zubar, kojeg ne treba brkati sa kasnijim pogavnikom Ustaškog pokreta, koji je također bio pravaš. Važnu ulogu u Narodnom vijeću i u toj ideji su imali neki drugi pravaši poput Mate Drinkovića, koji će kasnije biti gotovo pa stalni član vlada Ujedinjene države, koji će da pače čak i nakon što je Aleksandar proglasio šestojanuarsku diktaturu ostati u tim vladama. Naravno da su i svi drugi bili za ujedinjenje. Za ujedinjenje je bio i Stjepan Radić. Njega se danas veoma često spominje po tom njegovom glasovitom govoru u kojem on spominje maglu, guske i srljanje. Međutim, on nije bio protiv ujedinjenja, on je samo bio protiv toga da se ujedinjenje ne provede naprosto prebrzim nekorektnim postupkom Dakle, on je tražio određena jamstva za Hrvatsku, Hrvatsku je krajeve, Hrvatske zemlje koje treba postići i izboriti prije ujedinjenja, pa onda naravno na, na temelju toga se ujediniti. Situacija je za, za državu Slovenaca, Hrvata i Srba bila doista veoma, veoma loša i oni objektivno teško da su imali drugu mogućnost osim ujedinjenja, pri čemu naravno ponovo valja uvijek imati na umu da su oni zapravo htjeli to ujedinjenje. Dakle, to je bila jedna evolucija koja je trajala od e, Majske deklaracije 1917. do, do, do jesene 1918. koja je išla prema ujedinjenju sa Srbijom, ali isto tako valja kazati da su u Hrvatskoj postojale ozbiljne rasprave, čak i ne toliko o samom načinu ujedinjenja, koliko o tome što i kakva treba biti buduća država. Dakle, prvo pitanje je bilo unitarna ili federalna i Hrvati su mahom bili na hrvatski političari na, na strani da bude federalna i da li republika ili monarhija, pri čemu je kod eh, Hrvata evidentno jačao republikanizam. Važnu ulogu u svim tim događajima imao je i potpredsjednik Narodnog vijeća, jedan od dva, Svetozar Prvićević, drugi je bio Ante Pavelić e, Zubar, koji je bio iz Hrvatsko-Srpske koalicije, koji je bio zapravo jedan od najmoćnijih političara u to dobu u Hrvatskoj, koji se zapravo veoma jasno priklonio politici vlade Nikole Pašića, a ta politika je zapravo u tom trenutku bila ujedinjenje što je moguće brže, bez ikakvih prethodnih uvjeta, pa ćemo se nakon ujedinjenja dogovarati i razgovarati o tome što i kakva će biti buduća država, pri čemu je zapravo bilo jasno da u takvoj varijanti ujedinjenja buduća država teško da će biti bilo kakva drugačija nego unitarna i naravno na, na čelu sa dinastijom Karadžočevića. Zadnji dani Austro-Ugarske bili su obilježeni nesposobnošću kako cara i kralja, tako i vrhovnog zapovjedništva. To nije bilo nešto novo. Više od četiri godine rata bile su obilježene tim osobinama. Na primjer, talijanska strana inzistirala je da primirje stupi na snagu u 15 sati 4. studenog, iako je potpisano nešto prije ponoći 2. studenog. Austro-ugarsko zapovjedništvo je to, kako piše Holger Herwig u svojoj povijesti Prvog svjetskog rata, glupo prihvatilo i tako omogućilo talijanskoj vojsci da protiv dezorganizirane, raspadnute austro vojske povede još jedan napad u njemu je oko 340 tisuća vojnika i 24 generala palo u talijansko zapovjedništvo. Hervik piše da je to možda bila namjera austrugarskog zapovjedništva, jer su se oni bojali kako nezadovoljnih vojnika, tako i gladi koja bi nastupila kada bi se taj broj vojnika vratio kućama. Talijani se nisu previše brinuli za te austrugarske zarobljenike. Ostavili su ih u logore na otvorenom i prisiljavali na težak rad. Ono vojske što nije bilo zarobljeno brzo je počelo odlaziti kućama. Holger Herwig ovako u knjizi Prvi svjetski rat Njemačka i Austrougarska opisuje povratak austrougarskih vojnika s talijanske fronte. Povratak vojske kućama brzo je degenerirao u kaos. Vlakovi su bili prenatrpani. Neki od njih su izdaleka nalikovali na pčele koje se roje, kako je to primijetio jedan promatrač. Svaki vlak bio pun, uključujući krovove, platforme, odbojnike, lokomotive – Stotine ljudi, zbog žurbe da se vrate kući, platile su cijenu u životima u tunelima, oštrim zavojima, na niskim željezničkim mostovima. Mnogi od veseljaka pucali su iz pušaka i bacali su ručne granate. Jedan se očevidac sjetio da su trupe, kada su bile na sigurnom u Koruškoj, jednostavno odbacile svoje puške, vrijeđale časnike, ostavile gladne konje i u velikoj žurbi krenule kući. Uskoro je na stotine bespomoćnih životinja, gladnih i žednih, lutalo unaokolo. Kada se više nije moglo nabaviti hrane za njih, otvorena su vrata i konji su upušteni kako bi se pobrinuli sami za sebe. Gomile njih lutale su ulicama Klagenfurta i jele koru s drveća. Osmog studenog cara i kralja Karla I posjetio je u palači Schönbrunn Josef Redlich, liberalni političar i povisničar, u baroknoj raskoši palače koju su podigli Karlo VI i njegova kćer Marija Terezija sjedio je skrušeni jadni car i kralj Karlo. Redlich je kasnije zapisao da je dihotomija između raskoši palače u kojoj je nekada bio i Napoleon I i stanja u kojem je zatekao Karla simbolizirala tragediju zemaljske slave i ljudske moći. Više nije bilo ni traga od nekadašnje hasburske moći. Ona je nestala, kako to piše Redlich, u Beču, Pragu, Budimpešti i Agramu. Raspad Austro-Ugarske značio i nestanak cijelog jednog svijeta. Taj se raspad odrazio i na vjerne sluge i funkcionare umirućeg režima. Za neke ljude raspad Austro-Ugrske je značilo da će opći dojam o njima biti potpuno promijenjen za 180 stupnjeva. Za to je veoma ilustrativan primjer i slučaj general pukovnika Stjepana Sarkotića. On je u Austro-Ugrskoj, dakle još i u listopadu 1918. bio veliki junak. On je bio dakle general pukovnik, izrazito visok čin sa izvanrednim vezama i u politici i u vojsci naravno i na samome dvoru. je zbog svoje uloge u kampanji protiv e, Crne Gore, koja je inače što se njega tiče, njegovih postrojbi tiče, bila veoma brutalna, dobio plemstvo i onda je uzao da je on e, lovčenski zbog pobjede koju je tamo ostvario, pa je bio Stjepan Sarkotić von Lovčen ili Stjepan Sarkotić Lovčenski. Isto tako on je nakon Oskara Počareka bio e, zemaljski poglavar ili kako su onodobne hrvatske novine pisale poglavica Bosne i Hercegovine. Samo nekoliko dana nakon sloma Austro-Ugrske, nakon emancipacije i odluka od 29. listopada 1918. godine, on se iz Bosne i Hercegovine vraća u Zagreb vlakom zajedno sa svojim stožerom i u Zagreb dolazi u 3 sata u noći. Na kolodvoru ga čeka vojska, dakle dolazi u zapravo u drugu državu, državu SHS, i ta vojska ga uhićuje i njega i njegovu pratnju, dakle ljudi iz njegovog stožera. Međutim, zanimljiva je stvar, dakle, one dolaze u tri sata u noći i tamo je bilo otprilike, kako ono dobre novine izveštavaju, oko sto ljudi, dakle, građana civila, koji su ga zapravo htjeli ubiti i linčovati. I njega je vojska spasila od toga da ga građani ne ubiju i nalinčuju, a u toj vojsci su da paradoks bude bili i neki ljudi koji su bili zapravo vojnici kraljevine Srbije koji su da samo prije nekoliko dana tehnički bili pa i Sarkotićevi zarobljenici. I oni su bili ti koji su ga ove spašavali. Nakon što su ga spasili, on je prebačen u hotel Palas i kako pišu novine do 7 sati ujutro tri puta je pokušao samoubojstvo, dva puta iz revolvera, jednom otrovom. I kao što znamo nije uspio, on je na kraju umro 1939. u, u Beču. Bio je od tada pa nadalje veliki protivnik ujedinjenja Jugoslavije i bio je jedan od ljudi s kojima, koji je uspostavio zapravo i sa Ustaškim pokretom kada je Ustaški pokret nastao dosta bliske kontakte u emigraciji. 14. studenog 1918. godine na trećoj strani poslijepodnevnog izdanja Zagrebački politički dnevnik Obzor izvijestio je u jednom događaju. Čajanka je potrajala do ranog jutra. Naravno, da se u ova burna vremena svaka pa i najintimnija zabava pretvara u političku skupštinu, pa je tako i jučerašnja čajanka postala pozorištem jedne burne debate, koja vrlo duboko zasjeca u naš budući život i koja je unijela mnogo svjetla u prilike koje su neposredno prethodile slomu Austro-Ugarske monarhije. Kad je naime ustao potpukovnik Kvaternik da govori, poviknuo je hrvatski književnik Miroslav Krleža, dolje s nedostojnim, apostrofirajući time na djelovanje potpukovnika Kvaternika za vrijeme njegova službovanja kod maršala Borojevića i kod generalnog guvermana u Srbiji. Čajanka o kojoj je pisao obzor održala su u Zagrebu u zgradi kola i ona je bila organizirana u počast časnika srpske vojske koji su došli u glavni grad tek proglašene države Slovenaca, Hrvata i Srba. Čajanku je organiziralo royalističko demokratsko udruženje jugoslavenskih žena. Na Čajanci su bili i predstavnici Narodnog vijeća predvođeni pročelnikom sekcije za obranu Matom Drinkovićem i kao i sada već bivši austrougarski časnici, među kojima je bio i potpukovnik Slavko Kvatarnik. Kada se kvatarnik digao kako bi održao govor u znak dobrodošlice srpskim časnicima, Miroslav Krleža, koji je otišao vidjeti što se na Čajanci događa, nije mogao prešutjeti svoje gađenje prizorom. U dijelu Pijana novembarska noć nastalom 1942. Krleža je ovako opisao svoje gađenje prizorom koje je zatekao na Čajanci. Promatrajući gospodina doktora Matu Drinkovića, gdje umilno i pasi servilno nastoji kako bi umilostivio ovu carsku i kraljevsku mesarsku dogu, koja nije četiri godine radila drugo nego klala naš narod i koja večeras isto tako kolje i vješa taj narod od Đakova i Međimurja, Imao sam impresiju da je taj slavni povjerenik Narodnog vijeća Srpsko-Hrvatsko-Slovenačkog za vojne poslove potpuno senilan Njegov ljubimac, zet Jozue Franka, potpukovnik Kvaternik, smače se kameleonski s ovim kraljevskim oficirima kralja Petra Karadžorđevića i ustrijelit će večera svakoga tko nije za kralja Petra Karađorđevića, kao što je sinoć vješao svakoga tko je bio za Petra Karađorđevića, kao što će prvom prilikom opet vješati za Habsburga protivu Petra ili za Petra protivu Habsburga ili za bilo koga tko se bilo kada pojavi na Dravi ili u ovom gradu na bijelom konju kao pobjednik, jer to nije čovjek nego karikatura iz moje ratne proze. Krleža je bio ljut ne samo zbog prijetvornosti ljudi koji su bez oklijevanja na desetke tisuća ljudi od srpnja 1914. slali u smrt, patnju i invalidnost, već i zbog njihove spremnosti da se bez oklijevanja stave u službu ljudi protiv koji su ne samo ratovali, nego ih poput kvaternika ubijali u akcijama odmazde. Pored toga Krleža je bio ljud zbog načina na koji je nova država, poput pivske flaše, kako je on sam napisao, otkotrljana pod novog suverena – nije tu bio samo problem uređenja nove države, hoće li ona biti federativna ili unitarna, republika ili monarhija. Krleža je bio ljut jer je postalo jasno da od revolucije koja je mogla promijeniti iz na prilike u Hrvatskoj neće biti ništa. Da potencijalne revolucionare, pripadnike zelenog kadara, sada zajedno love i pod prijekim sudom vješaju kako bivši austrugarski, tako i tek pristigli srpski časnici. Vladajuća klasa u državi Slovenaca, Hrvata i Srba bila je spremna pod svaku cijenu prihvatiti zaštitu vladajuće klase Kraljevine Srbije. Događaji na čajanci priređenoj u zgradi kola pokazuju kako je napeta situacija bila u državi Slovenaca, Hrvata i Srba. Ujedinjenje s kraljevinom Srbijom malo je tko dovodio u pitanje. Pitanje je bilo kako i na kojim načelima provesti to ujedinjenje. Do Ujedinjenja dolazi tako da je određena delegacija koja će, izaslanstvo koje će putovati u Beograd, određeno je 28 ljudi. Nisu svi bili u toj delegaciji, recimo Radić je određen za člana delegacije, ali on on bio putovati. Neki drugi nisu putovali, su uvijek bili u inozemstvu, zbog poslova po pitanju Narodnog vijeća, SHS ili Jugoslavijskog odbora. I tražilo se da se hitno putuje u Beograd, da se hitno provede to ujedinjenje zbog katastrofalnih međunarodnih okolnosti u kojima je bila ta država Slovenaca i Hrvata i Srba. I oni su 27. ujutro otputovali sa Zagrebačkog kolodvora. Ono što je zanimljivo, oni su i tada kasnili dakle vlak je kasnije u polasku. Pa su krenuli u 10 sati ujutro. Stigli su u Zemun, koji je formalno još uvijek dio, nije dio Srbije, ali dakle bio je donedavno dio Austro-Ugrske, oko 11 sati na večer tim što je zapravo to već bilo područje koje je bilo pod e, kontrolom Vojske Kraljevine Srbije. Naime, vijeće, Narodno vijeće je pozvalo Vojsku Kraljevine Srbije na svoj teritorij radi uspostave reda, mira i obrane. Zanimljivo je, i to već početkom studenoga, zanimljivo je zapravo da je ono inicijalno imalo ideju da vojska kraljevine Srbije štiti ovaj kontinentalni dio, dakle Vojvodinu i, i Bansku Hrvatsku, jer je postojao veliki strah od Mađara, dakle od brojnih Mađara, mađarskih vojnika, koji su se zapravo vraćali svojim kućama i zapravo se htjelo postići to da oni ne pljačkaju, ne pale, ne ubijaju i tako dalje ovaj, stanovništvo na tom putu. Međutim, poslana jedna tročlana delegacija u, u Beograd, poslalo Narodno vijeće. E, tu delegaciju je predvodio Valerijan Pribićević, e, brat Svetozara Pribičevića i potpukovnika Milana Pribičevića koji je u studenom veoma svečano dočekan u Zagrebu i to je bila doslovce prva vijest u svim novinama kada je potpukovnik Milan Pribičević došao u Zagreb i oni su tamo tu odluku zapravo malo proširili, pa su pozvali vojsku Kraljevine Srbije da dođe i u Ljubljanu, Zagreb i Rijeku oni možda i nisu imali punu ovlast da tako nešto učine, ali s obzirom na dubok italijanski prodor, bilo je jasno da je trebalo pronaći nekakvu oružanu silu koja bi se makar načalno, a znalo se da ne može doći u kratkom roku, eventualno tome mogla suprotstaviti. Dakle, u takvoj situaciji oni putuju u Beograd, nakon što su u 11 sati na večer doputovali u Zemun, tamo su svečano dočekani, organizirana je banketna večera za njih, nakon toga su sljedećeg dana došli u Beograd. Za 23. studenog sazvana je sjednica Narodnog vijeća na kojoj se trebala donijeti konačna odluka o ujedinjenju. Uči same sjednice izbila je takozvana afera Lipošćak, Austrougarskog generala Antona Lipošćaka i još neke austrougarske časnike optužilo se da kuju urotu protiv Narodnog vijeća. Optužba, za koju se smatra da je došla od Svetozara Pribičevića i njegovog kruga, bila je nevjerojatna. Prema njoj je taj stari austrougarski general, vođa urote, koja je za cilj imala svrgavanje Narodnog vijeća i uspostavljanje vijeća vojnika, radnika i seljaka. Na urotu je upozorio socijalist Vitomir Korać. Vrlo je brzo postalo jasno da urote nije bilo. Lipošćak i drugi optuženi pušteni su iz pritvora vrlo brzo nakon proglašenja ujedinjenja i stvaranja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Bogdan Krizman u knjizi Raspad Austrugarske i stvaranje Jugoslavenske države piše da su se Pribičević i njegovi ljudi odlučili na konstruiranje te afere kako bi zastrašili, impresionirali i psihološki obradili članove odbora uoči odlučujuće sjednice. Namjera je i uspjela. Bogdan Krizman, piše. Prije samog početka te sjednice došlo je do incidenta, jer je sakupljena masa pred sabornicom zahtijevala da joj se izruči Radić i nije prestajala demonstrirati nikad je sjednica odbora već počela. U sabornici se zbog toga opravdano uznemirio Pavelić, a Radić je vrlo uzbuđen u jednom trenutku pristupio Pribičeviću, opominjući ga da se ne igra s njegovom Radićevom glavom, jer ako padne njegova za 24 sata nema ni Pribičevićeve glave, ni glava njegove braće, Valerijana, Milana i Adama. Na to je Pribičević naredio Grgi Anđelinoviću neka izađe i primiri demonstrante. dolazak generala Tranjeja prisutni pred sabornicom pozdravili su burnim ovacijama, što je duhove ponešto smirilo. Poslije sjednice je župnik crkve Svetoga Marka, Svetozar Ritig, izveo Radića iz sabornice na sporedna vrata i sklonio ga u svoj župni ured. Francuski general Tranije bio je zapovjednik francusko-srpskog odreda u Rijeci koji je bio prepreka talijanskoj vojsci u zauzimanju Rijeke. Zato je francuski general tako burno pozdravljen u Zagrebu. Radića su pak demonstranti tražili jer se proširila glasina da je on sudjelovao u uroti koju je navodno kovao general Lipošćak. Sjednica Središnjeg odbora Narodnog vijeća sazvana za 23. studenog potrajala je dva dana i na njoj je odlučeno da se krene ujedinjenje države Slovenaca, Hrvata i Srba s kraljevinama Srbijom i Crnom Gorom. Dva dana kasnije na sjednici Središnjeg odbora odlučeno je da se 27. studenog prema Beogradu uputi izaslanstvo koje je trebalo provesti to ujedinjenje. Izaslanstvo je krenulo u Beograd 27. studenog u 10 sati ujutro vlakom sa Zagrebačkog glavnog kolodvora. Bogdan Krizman ovako opisuje put do Beograda. Sam put bio je dug i neveseo. Vlak se prilično polako probijao ravnicom pritisnutom gustom maglom. Zastekivao bi na svakoj stanici. Kasno u noć oko 23 sata stigli su u Zemun, gdje su ih svečano dočekali i pogostili banketom. Na banketu potpukovnik Tucaković pozdravio je delegate u ime srpske vojske, a zatim je zemunski župnik Vučetić u ime mjesnog odbora Narodnog vijeća pozdravio i zaslanstvo koje je donijelo odluku o državi u kojoj će Srbi, Hrvati i Slovenci biti potpuno ravnopravni i jednaki. Na pozdravima je zahvalio Svetozar Pribičević, nazdravivši narodu i vojsci Kraljevine Srbije, Sljedećeg jutra delegati su se ukrcali na lađu i oko 11 sati stigli u Beograd, svečano dočekani uz pjevanje himni i pozdravne govore. 1. prosinca 1918. godine u rezidenciji regenta Aleksandra, smještenoj na terazijama, u kući Krsmanovića okupili su se članovi odbora i čekali su u polu krugu u velikom salonu. U salon je onda ušao regent Aleksandar u pratnji ministara Protića, Jovanovića i Ninčića, te u pratnji vojvode Živojina Mišića, načelnika štaba vrhovne komande. Nakon toga dogodio se čin ujedinjenja. Govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar Novog lista. Ti napoci su od trenutka kad su oni došli u Beograd do tog 1. prosinca 1918. promijenjeni. Završnu redakturu je obavio Svetozar Pribičević, tako da je ona išla mnogo više na ruku željama vlade Kraljevine Srbije i, i Nikole Pašića i na kraju je postignut dogovor, dakle postojala je i ideja dakle da bi bilo najzgodnije zapravo da ujedinjenje tehnički proglase zastupnici Narodne skupštine Srbije i Narodnog vijeća, međutim shvatilo se da je to nemoguće jer su golema većina zastupnika Srpske skupštine su još uvijek bili u inozemstvu, uglavnom u Francuskoj, a s obzirom na hitnost posla je dogovoreno da će to biti organizirano sama ceremonija tako da će netko, a to onda na kraju bio Ante Pavelić Zubar, potpredsjednik Narodnog vijeća države SHS, predati tu adresu, a regent Aleksandar će prihvatiti adresu i u svom prihvaćenju će proglasiti ujedinjenje. I tako je doista i bilo. On je predao adresu kojem je izrekao i neke stvari i oko Ustavotvorne skupštine i oko toga da su hitni poslovi zbog Italije na, na dnevnom redu i završio je zapravo s pozivom da nam živi nova ujedinjena Jugoslavija. Regent Aleksandar je prihvatio tu adresu, ono što je zapravo zanimljivo da se on obvezao da će poštovati parlamentarizam. Ustavna načela parlamentarizam i demokratska načela i u zadnjoj rečenici je proglasio novonastalu državu koja se zapravo isprava zvala kraljevstvo, a ne kraljevina Srba, Hrvata i Slavenaca. I tako je u toj kući Krsmanovića, u Krsmanovićevoj zadužbini na Terazijama 1. prosinca 1918. godine zapravo proglašena de facto kraljevina Jugoslavija, koja se tada još nije zvala kraljevina Jugoslavija, i zapravo zbog dva razloga se ona u tom trenutku nije zvala tako, dakle nije uzeto to jugoslavensko ime o kojem se cijelo vrijeme govorilo. Prvo zato što to nije odgovaralo političkoj eliti u Srbiji, jer su naravno htjeli zadržati ne, neku vrstu svoje personalnosti u, u svemu tome i činjenica da je ipak Srbija ta koja, oko koje se provodi to ujedinjenje, pa dakle da ne gube to međunarodno, recimo tako priznato ovo ime, a s druge strane i Hrvatima i Slovencima, svakako Hrvatima je odgovaralo da u nazivu nove države budu spomenuti Hrvati i Slovenci, jer su oni na taj način stekli ono što oni do tada nisu imali, a to je neka vrst međunarodnog priznanja njihovog imena kao političkog faktora. I zbog toga je država isprava bila kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, pa nakon Vidodonskog ustava e, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pa zapravo kraljevina Jugoslavija tek od e, listopada 1929. godine. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.